вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у галіну войцік розныя людзі ведаюць по-рознаму хто як пісьменніцу мемуарыстку аўтарку серыі брашураў партрэты веленчукоў хто як жонку гасціннага віленска краязнаўцы лявона луцкевича камусьці яна больш вядомая як перакладчыца і філёлях знаўца стара-нямецкая мовы нехта узгадае пра яе як прадачку зоскі верас у ўсё сваё юнацтва спадарыня галіна і пражыла ў матчынай хаце ў віленскіх панарах. Гэты раён, парослыя лесам узгоркі з раскіданымі ў лагчынах сядзібамі, знаходзіцца прыблізна ў шасці кіляметрах ад цэнтру вільні, ад вострая брамы. Бацькоўскі дом спадарыні галіны так і называлі лясной хаткай. школьныя гады галіны войцік прыпалі на часы нямецкай акупацыі. Штодня яна выпраўлялася з лясных панараў у горад у сваю віленскую беларускую гімназію. Дарога ў адзін бок займала больш за гадзіну. Пасля заняткі і зваротны шлях. Учэпістая дзіцячая памяць з дня ў дзень фіксавала ўсё, што адбываецца навокал кожную дробязь у абліччы горада і ягоных насельнікаў. Вось праз лес ідзе калёна гэбраяў, якую два прыстаркаватыя фольксдойчы вядуць на расстрэл. А вось закрытыя кварталы віленскага гетта. Цяпер сюдою не пройдзеш. Вось новыя шыльды на крамах і кавярнях, А вось літоўскія паліцыянты ў смешнай форме быццам толькі сышлі з апэрэтачнай сцэны. што дома што ў гімназіі галіна войцік жыла ў сваім беларускім асяроддзі зрэшты і сама вільня колішняя сталіца вялікае княства літоўскага не была чужою для беларускамоўнага чалавека бо хоць у самім горадзе статыстычных беларусаў было і няшмат затое ўсё вясковае наваколле якое карміла горад гаварыла па-беларуску 17 верасня 1939 году калі саветы адабралі вільню у польшчы горад на пару месяцаў стаў афіцыйнай сталіцай заходняй беларусі ажно сталін раптоўна перадаў вільню літве Такім чынам нямецкую акупацыю вільня сустракала ўжо ў якасці літоўскай сталіцы. Аднак найбольш шматлікую групу насельніцтва вільні па-ранейшаму складалі гэбраі яны і сталі галоўнай ахвярай нямецкай акупацыі. Радыёвабода вострая брама. Другая сусветная вайна фрагменты жывой гісторыі узгадвае віленская мемуарыстка Галіна Войцікова. гаспадарыня галіна ў часы свайго дзяцінства пад нямецкай акупацыяй не мела палітычных прыхільнасцяў і перакананняў калі не лічыць яе арганічныя прыналежнасці да беларускага свету у якім яна нарадзілася і жыла Таму яе погляд на тыя часы бесстаронні без патасу і без патрэбы нешта хаваць а нешта падфарбоўваць было тое што было то а высновы няхай слухачы робяць самі. Для сённяшняй перадачы з галінай войцік гутарыў зміцер бартосіку. з вами паспрабуем узгадаць часы нямецкай акупацыі. Яны прыйшлі ў вільню ў 41 годзе, які тады панаваў настрой у віленскім грамадстве, як іх у прынцыпе сустракалі. Са страхам, з радасцю к сувязі з тым, што яны пагналі бальшавікоў, нейкія надзеі на іх ускладаліся, ўсё ж такі прыйшлі не варвары, а прадстаўнікі еўрапейскай нацыі. Вельмі па-рознаму залежыць, хто як сустракаў але гэты год фактычна савецкай улады 40кавы 41 калі літва ўвайшла ў савецкі саюз яны былі дастаткова цяжкімі там што вывозілі вельмі шмат вельмі шмат ну так што ясна была нейкая пэўная палёгка але з другога боку чуткі пра тое як немцы паводзяць сябе у польчы акупаванай ці ў іншых дзяржах Перад другой сусветнай вайной насельніцтва вільні больш чым на 40 адсоткаў складалася з гэбраяў. З прыходам фашыстаў у віленскім гета ўтрымлівалася каля 60 тысяч чалавек. Месцам масавага забойства была абраная лясістая мясцовасць панары. Усяго ў панарах было расстраляна 80 тысяч чалавек. А яны не спрабавалі уцячы. Шмат хто ўцякаў, але на это трэба было грошы. Напрыклад, з коўна там былі такія багацейшыя шыты. Так яны больш яшчэ раз выязджалі, уцякалі гэта. Але віленская асноўная маса это была бедната. Тут было 40 процентаў насельніцтва вільні это былі жыды, яны б жылі фактычна паміж нямецкай і заварнай вуліцамі. Там, дзе пасля і гето было. Это было страшно, туди зайти не можна було, тому що там не було каналізації, то все виливалося на вулицю, це був кошмар. Так це вся біднота і осталася. Город наповнився немцями. Яны выклікалі жах, іх абыходзілі. Не скажу. Ну што кідалася ў вочы, так гэта на некаторых кінотэатрах, на некаторых кафе было напісана толькі для немцаў. Самое страшное было все таки повешенные на катедральном пляце висельницы. И жидов, ясно, загнали одразу у гетто, а после уже гнали их на расстрел у панары. Я так вельми добро помню, я ходила у гимназии с нижних панар, где мы жили, а гимназия была на Стробрамской. Я и шла пехотой, потому так что транспорта никакого не было. І от по дорозі там якраз я часто спотыкала, ідуць гэтыя. Прычым ідуць з клункамі усякімі. І недзе там спераду нейкі такі немец, і ззаду з гэтых фолькстойчаў ўжо стары такі. Але ніхто не прадаваў ні ўцячы нічога. Чаму? Ну я не ведаю, адзінкі ясна ўчакалі, але вот масавага такога не было. Была нейкая надзея, што іх вядуць у трэцяе гэта нешта вот такое. Хаця усе так ведалі, што іх вядуць на смерць. Што уяўляла з сабою гета яно было абгароджана ці маглі жды выходзіць не не не не выходзіць не маглі яны это была часть гораду як паміж завальнай і нямецкай вуліцамі прычым там дамы такія которые маюць шмат панадворкаў так вот ад нямецкай вуліц зараз першы панадворк а пасля далей было просто замуравана там дзе брама раней была была замуравана каб не можна было прайсці а выхад быў на завальную ці абмяркоўвалася тэма гета гетто, что там творится, те старались себя так не кранать якоб, не псовать настрой, не, не думать про страшно. Одна моя чаврока с пляса, и она жила как раз на немецкой улице, у нее за стенкой была эта гетто. Ну так вот как раз, и она так сказала, что уже сведомость того, что там вот люди так, ну ясно, что это не вельми приемно было. У городе перевожал антисемитизм, те жидам у гетто спачувала большасць жыхароў. Тут у гэты час і такого антысемітызму не было. Вот апошнія часы ўжо ў Польшчы быў ясна выражаны такі і на дзяржаўным узроўні нават антысемітызм. А цяпер ну ўсё жкі проста такая чалавечныя нейкія адносіны, што вот людзі мучаюцца, што іх чакае. Людзі памагалі ўсё ж такі. Там і часта і святары, вот ксяндзы там прыходзілі, хто мог, значыць, забіралі дзяцей па-рознаму. атмосфера. Все-таки фронт был далеко. Атмосфера была довольно спокойная, тебе был комендантская година. Ясно, что была комендантская година. И тому, наприклад, вот у гімназіі, калі рабілі розныя імпрэзы, канцэрты, ці што тады трэба было рабіць днём, Таму што пасля ўжо хадзіць нельга. як сябе паводзілі прадстаўнікі розных нацыяў у вільні як се паводзілі літоўцы розныя літоўлі літоўцы розныя былі самыя самыя розныя былі такія псеўдапатрыоты которые нават калі падыходзілі ўжо немцы тут а савецкія уцякалі хеміі савецкіх афіцераў так што нават па іх стралялі Алёна сакалова лекан каля яе дому забілі жанчыну так яна дваіх дзяцей узяла і выхоўвала іх і пасля вайны знайшоўся бацька гэтых дзяцей і ён памог яе раней з лагеру выйсці. Радыёвабода вострая брама. Другая сусветная вайна фрагменты жывой гісторыі узгадвае віленская мемуарыстка Галіна Войцікка. тяжко было жить. Тут что ходили? Оккупационные марки ходили? Да. И карточки были. Были карточки на хлеб. Вот часто было стоять у колейцы по этой хлеб. Час был голодный? Хочете, я кто? Вёска так жила нормально. Ну, а в городе так было, ясно, что тяжко. Часом можно было хлеб на рынку у солдатов купить немецкий. Но голода такого не было, я не скажу. Ты тоже, ты так. час немецкой оккупации документация была на литовской мове. Так, усю полицию, может, стягнули у Вильни. А полиция была такая под два метри. Мундири такі опереточні. <laughs> Сіні є тут з золотим, з червоним таким, шапки такі ще з конським хвостом. А після гэтай літоўскай формы як успрымалася форма нямецкая? Ну, бачыць, нямецкая форма яна не мела віду абсалютна ніякага. Это такі колер нейкі шэра-зялёны вот такі быў. Офіцеры выглядалі, не мелі выправку, хадзілі, ведаце. Ну, але з палякамі не параўнаць. А тады існавала такое паняцце, як модна апранацца, ці пра гэта в прынцыпе не думалася. Ну, жыццё працягвалася. Існавала, ну, было вельмі трудна задержацца, было забудкам. І тады ў нас насілі і жанчыны, і мужчыны, мужчыны, абутак на драўляныя падошвы. Таксама мода розная была. Альбо цэлая гэта падошва, яна не згібаецца, альбо нават з завескамі, што <laughs> згібаецца. Летам хадзіць так добра ўвосні, а зімой снег прыліпае да гэта дрэва. Так вот вельмі часта стаіць жанчына на адной назе адбівае <laughs> снег. Я таксама такія насіна вот, вроде як гэтыя сабо галандскія ці літоўскія клумпі. Цяжка было даставаць што-небудзь. по радио что крутили? Ну, была разная музыка. Помнится, так я песню, видишь, Лили Марлен. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und stand sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen und noch bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen. ці даходзілі нейкія весткі з усходняго фронта чулі ясна што чулі Дайте, все ж таки слухали радио и Москву можно было послухать. Видали как раз про это. Слухать Москву по радио, это было небеспечно? Небеспечно. И все равно слух. Ясно. То видите, когда часто хочется робить как раз на пирокор. Так само у гимназии, я помню раз, ни с того ни с почали советские песни спевать. Три танкиста, Катюшу нехта з настаўнікаў цішэй каго больш баяліся баяліся палякаў баяліся літоўскую паліцыю баяліся немцаў ці баяліся можа савецкіх партызан што літоўскай паліцыі то не баяліся это дакладна адносіліся з такой іроніяй асмейвалі ну нельга было сур'ёзна ўспрымаць іх што датычыць беларусаў, то ведаеце, інтэлігенцыю падчысцілі ўжо ў 39. -м. Адразу як прыйшлі 17 верасня і зараз хутка пачаліся арышты. Это Антон Луцкевич, Антон Трэпка і Самойла і Вячеслав Богданович, сенатар і многія другія. Ужо тады ліквідавалі вот зніклі ўсе фактычныя беларускія установы то што палякі не паспелі ліквідаваць як адносіліся немцы допустим да да паляка ясна вельмі адразу зачынілі ўсе школы польскі ўсё а беларусам дазволілі гімназію у я ведаю быў беларускі камітэт так, так вот я хотела зараз і сказаць беларускі нацыянальны камітэт спачатку яго старшынёй быў васлаў івановскі а пасля балеслав грабінскі доктор стаматолог ён быў доктарам гімназіі я чытала розныя справы судовыя там усюды ёсць пытанні пра гэты камітэт што яго арганізавалі немцы але з усіх которых пыталіся пра гэта правду сказаў адзін ксёнца дамстанкі. Ён сказаў, што камітэт быў арганізаваны для таго, каб памагаць беларусам, якія папалі ў нямецкі вастрох, часта па даносах палякаў альбо літоўцаў. То было тое самае пісана за якоўш. юрисконсультом она была. Написала, что основная ее задача была ходить у Востроги до немецких уладов, там вытягивать этих, что попались. А не страшно ходить было? Не, не страшно, теперь страшней. Потому что мне коля дому вырвали из рук торбочку, причем не поздно было. А при немцах быў парадак і не было такога не, не было тады. А ці шмат было в горадзе прапаганды ці віселись дзяржаўныя сцягі рэйха ці віселі партреты фюрера не не не Например, у нас у гімназі наогул не было фюрера ніякага партрета не было бывала пагоня там дзе вісела і наогул вельмі мала было ну калі на святы бывалі вывешывалі ясна гэтай сцягі са свастыкай Але так асабліва не адчувалася эта прапаганда вся. Я буду мець рацыю, калі скажу, што беларуская грамада вільні пасля літоўцаў пацярпела найменш ад немцаў і в прынцыпе кідаць нейкі камень у бок немцаў. Правільна так. так, так былі арганізацыі, была адукацыя. Па атмасферы напружанасці, па атмасферы страху віленскім беларусам калі было няутульней 41 по 44 типа 44 і пасля і пазней ведаце пазней ужо нічога не было беларусы сядзелі як мыш пад мятлой после 44 часці арыштавалі ніякіх арганізацыяў не было ніякіх ні школ ногу нічога не было да 98 -го года радыёвабода вострая брама. Другая сусветная вайна фрагменты жывой гісторыі узгадвае віленская мемуарыстка Гліна Войцік. нашых папярэдніх перадачах мы задаваліся пытанням, як высокаадукаваная і культурная нямецкая нацыя дайшла да масавых забойстваў іншых народаў у часы другой сусветнай вайны. Аказваецца, адназначнага адказу на гэтае пытанне ў свеце няма дагэтуль. Вось думалі, чаму немцы дайшлі да таго, да чаго яны ў 33 годзе дайшлі. Паглядзіце. Это гимн немецкий. Deutschland, Deutschland über alles. Это 18-е стагодие, поэт Гуго фон Гофман стал. Кали ласково. Мусить нема другого такого гимну, который вышей над усими. Но я хоча пе так не пею, честно. Гитлера ногу не воспринимали всерьез на початку. Им здалось, что это комичная такая фигура. Ну, нечто в им такое было. Поглядеть на вот, вот, ведайте, фильмы разные, документальные, где его слухают. Ён выступае, гаворыць ён жутка між іншым. У яго вельмі дрэнная мова. Але як яго слухалі, просто ён гіпнатызаваў неяк. І пасля пісала нейкая жанчына ўспаміна, што я вот як вярнулася, старалася успомніць, што ж ён такое гаварыў. І кажа, нічого не успомніла. Нічого, ніякіх думак, нічого, але там таксама стаяла вот так вочы улепленыя ў яго зразумець напрыклад таксама што ў самой нямметчыне не было фактычна такой барацьбы з нацызмам пасля ўжо ў ДДР так яны напрыдумывалі ўжо эту барацьбу з нацызмам там шмат перабольшана вы верыце у нямецкае раскаянне Не вельмі. Наогул ну, гэта з'ява такая там фашызм, нацызм вельмі яна, на жаль, трывалая. віленская мемуарыстка Гліна Войцік у гутарцы са змітром бартосікам згадывае часы свайго дзяцінства. У кожным выпадку самыя светлыя на ўсё жыццё, дзе б не даводзілася чалавеку гэтыя часы правесці. Каштоўнасць гэтых успамінаў у іх бесстароннасці, бо чалавек распавядае пра сваё ўласнае жыццё, не маючы на мэце кагосьці выхоўваць альбо насаджаць нейкія палітычна матываваныя перакананні. Тое, што гаворыць спадарыня Гліна моцна кантрастуе з афіцыйнай прапагандай вялікай перамогі і зразумела чаму. Пасля вайны знік некуды ў невараць той свет, у якім яна нарадзілася. Свет віленскага нашаніўства і вулічнай беларускай мовы, свет з ідэаламі скарыны каліноўскага купалы, свет беларускай нацыі. Наўзамен яму прыйшоў свет расійскай мовы расійскіх ідэалаў і расійскай нацыі. Неаспрэчнае значэнне перамогі над фашызмам, але неаспрэчны таксама і кошт тае перамогі, наша беларуская самасвядомасць і свабода і рахунак, які мы з пакаленняў пакалення працягваем аплочваць дагэтуль.